Հովհաննիսյանն ու Շովսեփյանի հաղորդումը հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքը նվիրած հերոսների մասին է։ Միշտ ներկա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը նվիրված է Սերգեյ Արթուրի Բարսեղյանին, ով նահատակվել է 2020 թվականի աշտանային պատերազմի ժամանակ։ Սերգեյ Բարսեղյանը ծնվել է 2001 թվականի հունվարի 12-ին Ստեփանակերտում։ Հաճախել է Ստեփանակերտի Եղիշե Չարենցի անվան համար 7 հիմնական դպրոց։ Սերգեյը ուժդված էր մարդկային բարձր հատկանիշներով, ինչպիսիք են համեստությունը, բարությունը, հոգատարությունը։ Յուրահատուկ հարգանք ուներ մեծերի նկատմամբ։ Դպրոցական տարիներին նա շատ էր սիրված թե ուսուցչական կոլեկտիվի եւ թե համադասարանցիների կողմից։ Դպրոցի տնորեն Անահիտ Պողոսյանը Սերգեյին բնութագրում է որպես օրինակելի աշակերտ։ Թե սովորելու տեսակետից, թե կարգապահության։ Միշտ աշկի էր ընկնում իր լավ պատասխանները երբեք չի եղել, որ Սերգեյը որևէ հանրարություն դա լինի կապված դասերի առարկաների նմանների հետ, դա կապված լինի դպրոցի որևէ հասարակական աշխատանքի հետ Սերգեյը անթերի չկատարի։ Հենց փոքրուց է երևացել, որ Սերգեյը անչափ պատասխանատու նվիրված ամեն ինչու։ Ու այդ նվիրվածաշնագիրտը դարձավ մեր սում հայրենիքի մեծ նվիրյան, ով իր հայրենիքին նվիրեց ամենաթանկակին, կյանքը։ Այսօր մենք բոլորս դպրոցի ողջ անձնակազմը, ողջ մանկավարժներս, աշխատերտությունը, ծնողական հանրությունը, բոլորս խոնարհվում ենք Սերգեյի Հերոսյան արժ էին։ Նրանք բոլորը յուրաքանչյուր ոք նրանցից գիտակցում էր ինչի է գնում, բայց քաչ համոզված լինելով, որ պաշտպանում են հայրենիքը։ Մենք ասում ենք, ծերի տղաներ, դու գնացիք եւ անմահացաք։ Մեզ համար դուք ողջ եք։ Այո։ Մեր դպրոցի յուրաքանչյուր դասասենյակում դարձավ նվիրված աշակերտեր Սերգեյը, ով դարձավ մեր հայրենիքի նվիրյալներից մեկը։ Դպրոցն ավարտել է գերազանց գնահատականներով, որից հետո ընդունվել Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի անվան բժշկական քոլեջի ռազմաբուժական բաժին։ Գերազանց գնահատականներով ավարտելով քոլեջը սպորտի սիրահար ուսումնատենչ պատանին այնուհետև ընդունվել է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, նպատակ ունենալով փրկել հարյուրավոր կյանքեր։ Սերգեյը արտակարգ տիրապետում էր անգլերեն լեզվին, զբաղվել է ըմբշամարտով ու բազում հաղթանակներ տարել։ 2019 թվականին զորակոչվել է Պարտադիր զինվորական ծառայության, ծառայել ջրականի երկրորդ գումարտակի 4-րդ վաշտում։ Այստեղ էլ Սերգեյը աչքի է ընկել իրեն յուրահատուկ հատկանիշներով։ Նա արժանացել է հրամանատարության հատուկ սիրուն ու իր մակրության համար ստացել է հալալ մականունը։ Սերգեյի դասղեկը Համես Ավետիսյանը հուզմունքը կոկորտում խեղտելով է խոսում իր շատ սիրելի աշակերտի մասին, վերհիշում պատմություններ։ Դժվար է խոսել մի աշակերտի մասին, ում հիշում ես խելու, խելացի աչքերով, բարձր կարգապահությամբ, լավագույն վարքով աշակերտի։ Սերգեյը իմ դասարանի ամենալավ աշակերտներից է։ Նա սովորում էր լավ, պատրաստ միշտ ներկայանում էր դպրոց։ Հիշում եմ նրան դպրոցին հարիր հակու կապով, մաքուր, ամեն դասի պատրաստ, ցանկացած դասի պատրաստ։ Եվ չեմ հիշում մի դեպք, որ որևէ մի ուսանող ուսուցիչ գա ու բողոքի կամ մի աշակերտ նրանից բողոքի։ Նա միշտ լսում էր ու կատարում ուսուցիչների բոլոր հանձնարարությունները։ Սիրում էր ընկերներին, սերն ու հարգանքը փոխադարձ էր։ Ես հիշում եմ դեռ միջին դասարաններում կարծում էի թե տեքստը չի հասցրել, ինչ որ բաներ գրում։ Մոտեցա ու տեսա, նկարում էր կարտոններ էր նկարում, ասեցի այ տղա, չես օգնել այդ նկարներից, չէին Գերավիտիսյան։ Դու կտեսնես ես ինչ մեքենաներ եմ, ինչ ավտոներ եմ արտադրելու։ Սակայն նա որոշեց այլ մասնագիտություն, որոշեց դառնալ բժիշկ, բայց հետագայում փոխեց միտքը եւ փնտրեց ու գտավ աշխարհի ամենալավ մասնագիտությունը հայրենիքի պաշտպանությունը եւ նա իր կյանքը տվեց հանուն հայրենիքի ազատության։ Ես համոզված եմ, որ մեր դպրոցի սաները, մեր ապագա սերունդները բարգ պահեն նրա հիշատակը, շարունակեն նրա կիսաթողած գործը։ Ես հիմա խոնարհվում եմ Սերգեյի եւ մեր մյուս հերոսների արչեվ, խոնարհվում եմ նրա ծնողների արչեվ, որ դա սիրակ են մեծացրել են այսպիսի հայնասեր երեխայի։ Համոզված եմ, որ դեր կծնվեն հազարավոր հայնասերներ եւ իզուր չէ որ մեր դպրոցում մենք առաջի հերթին դնում ենք հայնասիրության գաղափարը դպրոցում բոլոր դասերին։ 2020 թվականի պատերազմի օրերին Սերգեյը գրվում էր անձնուրաց ու քաջաբար։ Եղել է ամենաթեր կետերում, փրկել կյանքեր, վիրավորներին ցուցաբերել առաջին օգնություն ու հասցրել անվտանգ վայր։ Շատ դեպքերում շալակն առնելով իր քաշը գերազանցող ծառայակիցների։ Մայրը, Ինգա Բարսեղյանը, մի կերպ է կարողանում խոսել, որդու կորուստի հետ չի կարողանում հաշտվել։ Իր որդին միշտ իր հետ է, ամենուր ներկա։ ես շատ հանգիստ, համեստ, խելացի, անչափ հոգատար բոլորիս հանդեպ, թե ընտանիքի անդամների, թե իր ընկերների, թե դպրոցում, թե քոլեջում, ամեն վայրում չկա տենց վայր, որ Սերգեյի ներկա լիներ իր հետ շփվողները, իր մասին ինչ-որ մի գոնե մի բացասական արտահայտություն անեն։ Ինքը միշտ ամթերի էր ու գերազանց ամեն հարցում։ Ես որպես հերոսացին մայր, որպես Սերգեյ Վարսեղյանի մայր, Արցախ աշխարհի մենակ խաղաղություն եմ ցանկանում։ Ցանկանում եմ, որ այլևս պատերազմ չլինի մեր Արցախ աշխարհում։ Ցանկանում եմ, որ այլևս ոչ մի մոր աչք չմնա իր որդու ճանապարհին։ Բոլորը անփորձանք դում վերադառնան, կատարեն իրենց բարդքայինիքի հանդեպ ու անփորձանք վերադառնան իրենց օջախները։ Նա զուգվել է Ջաբրայելում հոկտեմբերի 3-ին այդ չարաբաստի կորը, որը խլեց մեզանից մեր իմ կոնկրետ ապրելու իմաստը, իմ կյանքի իմաստը։ Բայց ես էլի շարունակում եմ, ես հպարտ եմ, որ իրապես worth-ի ունեցել եմ ու ունեմ, ես իր մասին երբեք անցյալով չեմ խոսում։ Ինքը կա, ինքը միշտ ներկա է, ինքը միշտ իմ հետ է, մեր հետ է իմ սրտում է ամեն տեղը Սերգեյը մահվանն ընթարաջ գնաց, գիտակցելով հայրենիքի պաշտպանի վեհ առաքելությունը։ Պատերազմը անողոք գտնվեց եւ 2020 թվականի հոկտեմբերի 3-ին ջրականի համար մղվող մարտերում անմահացավ նաեւ Սերգեյը։ հետմահու արժանացել է արիություն եւ մարտական ծառայություն մեդալների։ Ամփոփված է Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանոցում։ Միշտ ներկա հաղորդաշարի ընթացքում այսօր անդրադարձանք 44-օրյա պատերազմում նահատակված Սերգեյ Բարցեղյանին։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Մինչ նոր հանդիպում։